vi iam audis primilito, cio ec estis pro porco? Nu, vere ocasis tia strangajo, cae tio estis la porca milito, en la insulo San Juan inter Usono cae Brita Canado en 1859. Cio comencigis pro porco, cio appartenis al Brita lojanto sur la insulo San Juan. La porco hazarde eniris jardenon de Usona farmisto, cae mangis lia interpomoin. La farmisto, colera pro la invado al sia giardeno, paf mortigis la beston. Compreneble, la brita posedanto colerigis pri la morto de sia porco, cae baldau la eta conflicto farigis granda diplomatia problemo. Amba flancoi sendis trupoin al San Juan, cae la malpazzo crescis rapide. Usonae cae britae soldatoi alfrontis unula alian, sed ambau nazioe volis evitis angoversion. An stata ol batali, ili decidis paceme cun logi sur la insulo dum pli ol deciaroi. Tiel dauris la situatio gis 1872, ciam internazia panelo de arbitratio, estrata de la Germana imperiestro Wilhelmo la Unua, decidis doni la insulon al usono. Cio finigis sen san excepte compreneble por la malfelicia porco. Sed jen interesa ca necutima post scribo alla historio. La vera fino de la porca milito ocasis nur en 1959, cent jaro in postia comenzo. Delegatio de la insulo San Juan decidis proponi simbolan repacigion al la urbo Victorio sur la Canada insulo Vancouvero, redonante porcon quiel simbolan an statawigon de tiu mortigita cent jaro in antaue. Ili planis buntan historian ceremonion, en kiu oni portus costumoin de tiu epoco. La delegatio alvenis en la haveno de Sydney, sed tie ocasis ne attenditajo. Tie ilin rencontis decnau jara doganisto, cae esperantisto, Wally du Temple, quiu laboris tie dum somera studenta posteno. Wally petis la necessan attestilon pri la sano de la porco, sed la delegatio gin ne havis. Resulte, la junulo devis confisci cae encarcerigi la porcon. La belan simbolan ceremonion oni tamen faris, sed bedaurinde sen la porco mem. Semainon poste, autoritatuloi mortigis cae forbruligis la porcon pro risco de infecto. Victorio neniam ricevis ian promesitan porco viandon. Do tiel finigis, iom tragedi comedie, la historio de la fama porca milito. La insuloi San Juan nun estas pazza cae bella loco, kie oni memoras citiun strangan okazajon amuse kaj amike.